почали підіймати його вгору. Він випростався, рукою, наче землю, поблагословив онуків. Ростіть, діти, здорові, ростіть гарні, ростіть красиві і добрі. Прокинулася його наймолодша невістка, що мала спокійну, дрімливу красу, глянула на батька, скрикнула Ой, таточку, що з вами? Дрімливість звітрила з її обличчя, продовгуватих очей і довгих вій, а руки Христом лягли на груди. Нічого, нічого. Не тривожся, донечко. Це вже моя непевна година за дверима стоїть. І оглянувся, ніби міг її побачити. Не буде дітей. Може, до ранку перебуду біля них та дзвони, що були в ньому, зойкнули і почали згортати крила. За татарським бродом молода ніч темнила і освічувала присілок. Уткнувшись у теплі пригорщі долинки, він спросоння погойдував підсинені оселі, чорні тополі і сиді від старості журавлі. Біля присілка білояра пшениця була молода і вища, а горді соняшники стояли, як слов'янські вої, щитами на схід. У плесі ворушились затонулі тіні хат. На них сторч головою дрімали підгонисті лелеки. Десь у густих тінях саду воркували молодята. Любов, як і злочин, шукає темноти. У шляхових скрадливо скрипнула хвіртка, насмішкувато обізвався дівочий голос, і у відповідь йому бадьоро пролунав надтріснутий тенорець. Наше вам, і ти того, усякої обмови на мене не слухай. Стьопочка не підведе, Стьопочка усю культуру понімає, показавши руками шиєю і поглядом, як він розуміє усю культуру. Стьопочка вискочив на велосипед, для форсу дзенькнув дзвоником і гордовито виїхав на вулицю. Побачивши Данила, він спочатку позаячи пригнувся біля руля, скособочив погляд, а потім підняв руку і покивав нею і головою у стилі начальника своєї контори. Наше вам, Даниле Максимовичу. І хоч як не весело було Бондаренкові. Та він зупинив недалекого, але спритнуватого жовтодзьоба. Ти, Стьопочко, не заблудився часом? Я? <laughs> А чого мені? Вроді дороги не знаю. Опустив одну ногу на землю, розвів по боках чижикувато хитренькі очі. Ти ж наче топтав стежку до Катерини Лебеденко. Стьопочка через плече обережно зирнув на хвіртку шляхових, приклав палець до уст і перейшов на шепіт. «Е, Бачите, з Катериною та є неув'язочка вийшла. Вона, Даниле Максимовичу, конечно, з якого боку не подивись дівчина, і на рівні щодо симпатичності і прочее. Але самі, як ділове керівництво, розумієте, вона може кинути тінь на анкету на даному етапі анкетка неабияке діло для мене, бо Стьопочка ідейним стає. Усе прикинув, значить. Недобре подивився на округле, насочене награним оптимізмом обличчя Стьопочки. Цей гноєвоз найсвятішу ідею забруднить. І чим тільки міг він Кетрі закрутити голову, ні виду, ні стиду. Ви не сумніваєтесь. Я правильно прикинув, довірливо заспокоює Стьопочка. Тоді не буду сумніватися, примружився Данило. Ну, а шляхові, думаєш, не кинуть на твою анкетку тінь? Ні, тут все перевірено. Бадьоро з чийогось голосу проспівав Стьопочка. Може, й так, а може, й ні. А ти часом не чув, як шляхових по вуличному звуть величають. По-вуличному? Царі або що? У Стьопочки від якоїсь думки з обличчя враз зіскочила хитруватість. Воно стало розгубленим. Або що? вже злякано повторив.